marka simore joyi caggal ɗum ɓe jetti oto bange wendu he e diwan gerasa en nde o ƴeŋelana he gorko goto molaɗo ruwu tunwuɗo yalte genale faye makko o honno koye hakkunde janale he te o nattino wawde haɓɓede hayso callallal ƴettama gati omo haɓɓeteno e geƴƴelle o tongguire callal le kono taƴatno callal le ɗe o heela geƴƴelle ɗe hay gooto no sembe jagude mo jamma e nyalawma o wonatno koye yaade hakkunde janaale he walla e dow kaaƴe omo wulla omo ŋaccira hoore makko keltina kaaƴe o soyni yeesu o dogani ɗum o sujjani ɗum o wulli daande dow o wi'i yeesu yalla ɓurno soode waɗanoni min يعقوب احني الله وتتابع ngati yesu wonno koye wiide ruhu tunwuɗo yo yaltu e makko yesu namnimo wi holino mbiyeteɗa o jaabimo o wi mbeetemi kokono gatiyamin keele o ñaaguimo kadi no doole makko ponno woto yaltinɗe diwan o hoore nde bamɗi tuge mawde ina duratno ɗon e fongo hayre ɗi ñaaguimo yo rokkuɗi nadde e nder bamɗi tuge he o rokkiɗi ɗum e on saaha ɗi jalte gorko he ɗi naate bamɗi tuge he orde nde fo ɓabbitito dow fongo to yortu yi e nder wendu he yooli hen ma won hedde ujun naaji ɗiɗi mbabba tugal aynaɓeɓe dogui jayitanoyi saare nde e saraji mum ko kewi ko yimɓe ɓe jehi ƴeewoyde ɓe ngari haa to yeesu ɓe jii gorko moolanoɗo konu seyɗanejo o ina jooɗi ina ɓorni comci kadi ina wondi e hakkille mum kulol jaggi ɓe tawano ɓe kabri ɓe ko hepti gorko o e tuge ɗi e on sahaa ɓe goni e ñagade yeesu yo yaltu diwan maɓɓe nde o yehi o faye jolde e laana hen molanoɗo seyɗaneji o ñaaguimo yo accuɓe gonda o salanimo ɗum o wimo hoot galle mon to koreji ma jayita ko jomiraɗo o waɗanma fof no jogori e ma yurmede e on saaha gorko o yeehi wone yeynude nder diwan cahe sappo he ko yeeso waɗanno ɗum ko nannoɓe ɗum ɓe fo jagga kawisa yeeso jolte e lana ruttigal to goral diɗɗal mawgal ari taari ɗum kadi ɗo wone dande wenduɗo gardiɗo batirde goto biyeteɗo yayrus yiimo dicci e yeeso makko ñaaguimo ñaagude tiinde wi ɓinguel am dewel nana haaɓa e wonki boɗo ñaaguima yo a ar pawa juuɗe ma e maggel beele engel sella ngel wuura o yaadi e makko diɗɗal mawgal rewe makko ha ɓittimo bangueji fof ndeke debbo gooto ellinooɗo ko foti no duuɓi sappo e ɗiɗi ine wonno ɗoon o leptinooma no feewi to safrooɓe heewɓe te o yoɓi ɗumen kaalis makko fof kono semoraani nii ñaw ngu ɓeydii nii ko muusde o nani haala yeesu ina haalee o naati e diɗɗal hee o ardi caggal makko o memi wutte makko ngati omo wiyatnoo hoore makko ay so dañmi tan ko memde wutte makko mi sellat ƴiƴam makko dari ɗon e ɗon o tini e ɓanndu makko ñaw makko selli nden tan yeeso tini won baawɗe giwɗe e mum yecciti e hakkunde diɗɗal ngal wii holi mem ɗo wut tan almuɓɓe makko ɓe mbimo a yii diɗɗal ngal ena ɓittuma bangeji fof dutɗa kadi mbiya holi mem ɗo wutte ma kono o woni e lemaade holi baɗɗo ɗum debbo o woni e signude kulol sabu ene anndunoo ko kewi ko ari dicci e yeeso makko haalanimo goonga o fof yeesu wimo bandam debbo hoolaare ma danndima yaa e dow jam sellu o gaynani haaldu haa woodi iwɓe to galle gardiɗo batirde to mbiɗum ɗingel ma sankeemo holko waɗi aɗa tampini ceerno kono yeesu heɗaki haala maɓɓe ni wimo woto hol gonɗin tan o yamirani hay goto yaadude e makko so wona piyerre e yaaguba e miñum hono yuhanna ɓe jetti galle gardiɗo batirde o o tawi ɗon jirguitare mawde o yi yimɓeɓe ina goya ina kamto o naati e galle he o wiɓe holi ko saabi nde ƴirguitare foof ko waɗi oɗon goya cukalel ngel mayani koko ɗaani ɓe goni e jaldemo e on saaha o yaltiniɓe kamɓe fof o nanni baabiraaɗo o e yummiraaɗo o e almuɓe tato ɓe to cukalel ngel o jaggi junge maggel o wiigel talita kum ɗum firtata ko cukalel dewel mboɗo wiima ummo cukalel dewel ngel ummi ɗon e ɗon wone yaade ngel yaratno koye duuɓi sappo e ɗiɗi nden ɓe njii ɗum ɓe naji yeesu yamiriɓe yamirore tiinde wota ɓe kaalan ɗum hay gooto o wiɓe kadi yoɓe dokkungel ko ngel ñaami